U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Samo On zna kad će smak svijeta nastupiti, a ni plodovi ne izlaze iz cvjetnih čaški svojih i ni jedna žena ne zanese i ne rodi, a da On to ne zna. A na dan kad ih On upita, gdje su oni koje ste smatrali meni ravnim, oni će odgovoriti – javljamo ti da niko od nas to ne tvrdi. I neće biti oni kojima su se prije klanjali i uvjerit će se da nikud ne mogu umaći. Čovjeku ne dosadi da bogatstvo traži, a kada ga ne neimaština zadesi, onda zdvaja i nadu gubi. Kad ga obaspemo milošću našom, poslije nesreće koja ga zadesi, on govori, ovo sam i zaslužio i ja ne mislim da će čas oživljenja doći. A ako budem gospodaru svome vraćen, kod njega me čeka džennet. A mi ćemo one koji nisu vjerovali sigurno onom što su radili obavijestiti i da iskuse patnju tešku doista ćemo im dati. Kada čovjeku milost našu darujemo, postaje nezahvalan i uzoholi se, a kad ga nevolja dotakne, onda se dugo moli. Reci, Šta mislite ako je Kur'an od Allaha, a vi u nećete da vjerujete? Ko je onda u većoj zabludi od onoga koji je u protivriječju dalekom od istine? Mi ćemo im pružati dokaze naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina, a zar nije dovoljno to što je gospodar tvoj o svemu obaviješten? Oni sumnjaju da će pred gospodara svoga stati,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 na arapskom jeziku, da bi opominjao Meku i one oko nje i upozorio na dan kada će se sakupiti u koji nema nikakve sumnje. Jedni će u džennet, a drugi u džehennem. A da Allah hoće, činio bi ih sve pravim vjernicima, ali On u milost svoju uvodi koga On hoće, a nevjernici nemaju ni zaštitnika ni pomagača. Zar oni da druge a ne njega za zaštitnike uzimaju. Allah je jedini zaštitnik, On će oživjeti umrli, samo je On kadar sve. Ma u čemu se razilazili, treba da presudu da Allah, to vam je to, Allah, gospodar moj, u njega se ja uzdam i njemu se obraćam. Stvoritelj nebesa i zemlje, On vas kao parove stvara, a stvara parove i od stoke, da vas tako razmnožava. Niko nije kao On, On sve čuje i sve vidi. U njega su ključevi nebesa i zemlje. On daje obilje kome hoće, a i uskraćuje. On u istinu zna sve. On vam propisuje u vjeri isto ono što je propisao Nuhu i ono što objavljujemo tebi i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau. Pravu vjeru ispovijedajte i u tome se ne podvajajte. Teško je onima koji Allahu druge ravni smatraju da se tvome pozivu odazovu. Allah odabire za svoju vjeru onoga koga on hoće i upućuje u nju onoga komu se iskreno obrati. A oni su se podvojili iz zlobe međusobne, baš onda kad im je došlo saznanje i da nije riječi gospodara tvoga prije izrečene do označenog roka, s njima bi bilo već svršeno a oni kojima se poslije njih knjiga u nasljedstvo ostavlja, veoma sumnjaju u nju. Zato ti pozivaj i budi istrajan, onako kako ti se naređuje, a ne povodi se za prohtjevima njihovim i reci, ja vjerujem u sve knjige koje je Allah objavio i naređeno mi je da vam pravedno sudim. Allah je i naš i vaš gospodar, nama naša, a vama vaša djela. Nema potrebe da jedni drugima dokaz iznosimo. Allah će nas sve sabrati i njemu će se svi vratiti. A dokazi oni koji se o Allahovoj vjeri raspravljaju ništavni su kod njihova gospodara kada su joj se već mnogi odazvali. Na njih će pasti gnjev i čeka ih patnja teška. Allah objavljuje knjigu samo istinu i pravednost. A šta ti znaš? Možda je smak svijeta blizu. Požuruju ga oni koji u njim ne vjeruju, a oni koji vjeruju zbog njega strahuju i da je istina znaju. O, kako su doista daleko zalutali oni koji o času oživljenja raspravljaju. Allah je dobar prema robovima svojim. On daje obskrbu kome hoće i on je moćan i silan. Onome ko bude želio nagradu na onom svijetu, umnogostručit ćemo mu je. A onome ko bude želio nagradu na ovom svijetu, ćemo mu je, ali mu na onom svijetu nema udjela. Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono što Allah nije naredio? Da nije riječi prije izrečene, među njima bi već bilo presuđeno, a nevjernike doista čeka patnja nesnosna. Vidjet ćeš nevjernike kako strepe zbog onoga što su činili i kazna će ih stići a oni koji su vjerovali i dobra djela činili bit će u divnim džennetskim bašćama, sve što zaželi imat će u gospodara svoga, bit će to blagodat velika. Na ovaj način Allah šalje radosne vijesti robovima svojim, onima koji su vjerovali i dobra djela činili. Reci, ne tražim za ovo nikakvu drugu nagradu od vas, osim pažnje rodbinske, a umnogostručit ćemo nagradu onome ko učini dobro djelo, jer Allah zaista mnogo prašta i blagodaran je. Zar oni da govore, on izmišlja o Allahu laži, a Allah će ako hoće srce tvoje učiniti nepokolebljivim. Allah poništava neistinu i utvrđuje istinu riječima svojim. On dobro zna svačije misli. On prima pokajanje od robova svojih i prašta hrđave postupke i zna šta radite. On se odaziva onima koji vjeruju i čine dobra djela i obasipa ih dobrotom svojom još više, a nevjernike čeka žestoka patnja. Kad bi Allah svim svojim robovima davao obskrbu u obilju, oni bi se na zemlji osilili, ali on je daje smjerom, onoliko koliko hoće, jer on dobro poznaje i vidi robove svoje. On šalje kišu kad oni izgube svaku nadu i rasprostire blagoslov svoj on je zaštitnik pravi i jedini dostojan hvale. Jedno od znamenja njegovih je stvaranje nebesa i zemlje i živi i bića koja je rasijao po njima. On je kadar da ih sve sabere kad bude htio. Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a on mnoge i oprosti. I vi mu na zemlji nećete moći umaći i ne postoji osim Allaha, ni pomagač, ni zaštitnik. Jedno od znamenja njegovi su lađe nalik na brda koje morem plove. Ako želi, on umiri vjetar i one na površini njegovoj ostaju nepokretne. To su pouke svakom onom koje je strpljiv i zahvalan. Ili ih potopi zbog grijehova koje su zaradili, a mnogima i oprosti. Da bi se oni koji poriču dokaze naše uvjerili da kazni našoj ne mogu umaći. Sve što vam je dato, samo je uživanje u životu na ovom svijetu, a ono što je u Allaha bolje je i trajnije za one koji vjeruju i u gospodara svoga se uzdaju, za one koji se klone velikih grijeha i razvrata i koji, kad ih ko rasrdi, opraštaju, za one koji se gospodaru svome odazivaju i koji molitvu obavljaju i koji se o poslovima svojim dogovaraju, a dio od onoga čime smo ih obskrbili udjeljuju i za one koji se odupiru onima koji ih ugnjetavaju. Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se, Allah će nagraditi. On u istinu ne voli one koji nepravdu čine. Neće odgovarati onaj koji istom mjerom uzvrati za pretrpljenu nepravdu, a odgovarat će oni koji ljudi tlače i bez ikakva osnova red na zemlji remete. Njih čeka bolna patnja strpljivo podnositi i praštati, tako treba svaki pametan postupiti. Onaj koga Allah bez podrške ostavi, neće poslije njega imati nikoga da ga podrži. I ti ćeš vidjeti kako će nasilnici kad dožive patnju povikati, postoji li ikakav način da se povratimo. I vidjet ćeš kako ih ponižene i klonule vatri izlažu, a oni je ispod oka gledaju. Oni koji su vjerovali reći će, Pravi stradalnici su oni koji na sudnjem danu i sebe i čeljat svoju propaste, a zar nevjernici neće neprekidno patiti? Njima neće moći pomoći oni kojima su se pored Allaha klanjali, a onaj koga je Allah bez podrške ostavio, taj pravog puta nije ni našao. Odazovite se gospodaru svome prije nego što dođe dan koji Allah neće zaustaviti. Toga dana utočišta nećete imati i nećete moći poricati, a ako glave okrenu, pa mi tebe nismo ni poslali da budeš njihov čuvar. Ti si dužan samo da obznaniš. Kad čovjeku damo da blagodat naš osjeti, on joj se obraduje. A kad ga zadesi kakva nesreća, zbog onoga što su uradile ruke njegove, onda čovjek blagodati ne priznaje. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji. On stvara šta hoće. On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće mušku. Ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće učini bez poroda. On u istinu sve zna i sve može. Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim na jednom od tri načina, nadahnućem ili iza zastora, ili da pošalje izaslanika koji njegovom voljom objavljuje ono što on želi, on je zaista uzvišen i mudar. Na takav način mi i tebi objavljujemo ono što ti se objavljuje. Ti nisi znao šta je knjiga, niti si poznavao vjerske propise, ali smo je mi učinili svjetlom pomoću kojeg upućujemo one robove naše koje želimo, a ti zaista upućuješ na pravi put na put Allahov, kome pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. I eto, Allahu će se sve vratiti. Ukras u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ha, mi, tako mi knjige jasne. Mi je objavljujemo kao Kur'an na arapskom jeziku da biste razumjeli, a on je u glavnoj knjizi u nas cijenjen i pun mudrosti. Zar da odustanemo da vas opominjemo zato što svaku mjeru zla prelazite? A koliko smo mi prijašnjim narodima vjerovjesnika poslali i nijedan im vjerovjesnik nije došao, a da mu se nisu narugali. Zato smo uništavali one koji su od ovih moćniji bili, a ranije su isticane vijesti o narodima drevnim. A ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, oni će sigurno reći stvorio ih je Allah, da, silni i sveznajući. Onaj koji vam je zemlju kolijevkom učinio i po njoj vam prolaze stvorio, da stignete kuda naumite. Onaj koji s neba smjerom spušta vodu, pomoću koje u život vraćamo mrtve prijedjele, tako ćete i vi biti oživljeni. Onaj koji stvara stvorenja svake vrste, i daje vam lađe i kamile da putujete, da se leđima njihovim služite i da se, kad na njima jahali budete, blagodati gospodara svoga sjetite i da reknete, hvalje neka je onaj koji je dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići. I mi ćemo se sigurno gospodaru svome vratiti, a oni njemu od robova njegovih pripisuju dijete, čovjek je zaista očevidni i nezahvalnik. Zar da između onih koje on stvara uzima sebi kćeri, a vas da daruje sinovima? A kad nekog od njih obraduju viješću da mu se rodila ona koju pripisuje milostivom, lice mu se pomrači i postaje potišten. Zar one koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne? Oni meleke koji su robovi milostivoga ženama nazivaju, zar su oni prisustovali stvaranju njihovu? njihova tvrđenja će biti zapisana i oni će odgovarati. Da milostivi hoće, govore oni, mi im se ne bismo klanjali. Oni o tome ništa ne znaju, oni samo lažu. Zar smo i mi prije Kur'ana dali knjigu, pa se nje pridržavaju? Oni čak govore, mi smo zatekli pretke naše kako ispovijedaju vjeru i prateći ih u stopu, mi smo na pravom putu. I eto tako, prije tebe, mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili. Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu. Zar je onda, govorio bi on, kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka vaših upamtili, a oni bi odgovarali, ne vjerujemo mi u ono što je po poslano. I mi smo ih kažnjavali, pa vidi kako su skončali oni koji su poslanike u lažu gonili. A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome, nemam ja ništa s onima kojima se vi klanjate. Ja se klanjam samo onome koji me je stvorio, jer će mi on doista na pravi put ukazati. On učini riječi tevhida trajnim za potomstvo svoje da bi se dozvali. A ja sam dopustio ovima a i predsima njihovim da uživaju sve dok im nije došla istina i poslani i kočevini, A sada, kad im istina dolaze, oni govore, ovo je vrađbina i mi u nju nikako ne vjerujemo. I još kažu, trebalo je da ovaj Kur'an bude objavljen nekom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada. Zar oni da raspolažu milošću gospodara Tvoga? Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovom svijetu i mi jedne na drugima uzdižemo po nekoliko stepeni da bi jedni druge služili, a milost gospodara Tvoga bolja je od onoga što oni gomilaju. A da neće svi ljudi postati nevjernici, mi bismo krovove kuća onih koji ne vjeruju u milostivog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju, i vrata kuća njihovih, i divane na kojima se odmaraju, i ukras od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovom svijetu, a onaj svijetu gospodara Tvoga bit će za one koji budu njegova naređenja izvršavali, a njegovih zabrana se klonili. Onome ko se bude slijepim pravio, da ne bi milostivog veličao, mi ćemo šeitana natovariti, pa ćemo on nerazdvojni drug postati. Oni će ih od pravog puta odračati, a ljudi će misliti da su na pravom putu. I kada koji dođe pred nas, reći će, kamo sreće je da između mene i tebe bila tolika razdaljina, kolika između istoka i zapada, kako si ti bio zao drug. Toga dana vam neće biti od koristi to što ćete u muci zajedno biti, kad je jasno da ste drugi Allahu ravnim smatrali. Zar ti da dozoveš gluhe i uputiš slijepe, i one koji su u očitoj zabludi. Ako bismo ti dušu uzeli, njih bihmo sigurno kaznili. Ili kad bismo htjeli da ti pokažemo ono čime im prijetimo, pa mi njih možemo svakom kaznom kazniti. Zato se drži onoga što ti se objavljuje, jer ti si u istinu na pravom putu. Kur'an je zaista čast i tebi i narodu tvome, odgovarat ćete vi. Pogledaj u odredbama objavljenim poslanicima našim, koje smo prije tebe slali. Da li smo naredili da se mimo milostivog klanja božanstvima nekakvim? Još davno mi smo poslali Musa sa znamenjima našim faraonu i glavešinama njegovim. I on je rekao, ja sam doista gospodara svjetova poslanik. I pošto im je donio znamenja naša, oni su ih odjednom počeli smijavati. I mi smo im dokaze pokazivali, sve jedan veći od drugoga. I na muke smo ih stavljali, ne bili se dozvali. O ti čarobnjače, govorili su oni, zamoli gospodara svoga u naše ime, na temelju tebi datog obećanja, mi ćemo sigurno pravim putem poći. A čim bismo ih nevolje oslobodili, začas bi obavezu prekršili i faraon obznani narodu svome, o narode moj, reče on, zar meni ne pripada carstvo u misiru i ovi rukavi rijeke koji ispred mene teku, svačate li? I zar nisam ja bolji od ovoga bijednika koji jedva umije da govori? Zašto mu nisu stavljene narukvice od zlata ili zašto zajedno s njim nisu došli meleki? I on zavede narod svoj, pa mu se pokori. Oni su doista bili narod griješni. A kad izazvaše naš gnjev, mi ih kaznismo i sve ih potopismo i učinismo ih primjerom i poukom narodima kasnijim. A kad je narodu tvome kao primjer naveden sin Merjemin, odjednom su oni zbog toga zagalamili i rekli, da li su bolji naši kumiri ili on, a naveli su ti ga kao primjer samo zato da bi spori zazvali, jer su oni narod svađalački. On je bio samo rob, koga smo mi poslanstvom nagradili i primjerom za pouku sinovima Israilovim učinili. A da hoćemo, mogli bismo neke od vas u meleke pretvoriti da vas oni na zemlji naslijede. I Kur'an je predznak za smak svijeta. Zato nikako ne sumnjajte unj i slijedite uputstvo moje. To je pravi put. I neka vas šeita nikako ne odvrati, ta on vam je doista neprijatelj otvoreni. A kad je Isa očita znamenja donio, on je rekao, donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono oko čega se razilazite. Zato se Allaha bojite i meni se pokoravajte. Allah je i moj i vaš gospodar, pa se njemu klanjajte. To je pravi put. Ali su se stranke između sebe podvojile, pa neka iskuse nesnosnu patnju na dan bolni oni koji o njemu krivo govore. Zar ovi čekaju da im smak svijeta iznenada dođe, a oni bezbrižni? Tog dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji. Samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili. O robovi moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete izaći im tugovati. Oni koji su u ajete naše vjerovali i poslušni bili, uđite u džennet vi i žene vaše radosni. Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata. U njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju i u njemu ćete vječno boraviti. Eto, to je džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili. U njemu ćete svakovrsnog voća imati, od kojeg ćete neko jesti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 ali većini vam je istina odvratna. Ako oni pletu zamke, i mi ćemo zamke njima postaviti. Zar oni misle da mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo mi, a i zaslanici naši koji su uz njih zapisuju. Reci, kad bi milostivi imao sina, ja bih se prvi klanjao. Neka je uzvišen gospodar nebesa i zemlje, gospodar Arša koji je iznad onoga kako ga oni opisuju. Zato ih ostavi neka se iživljavaju i zabavljaju dok ne dožive dan kojim im se prijeti. On je Bog i na nebu i na zemlji. On je mudri i sveznajući. I neka je uzvišen onaj čija je vlast na nebesima i na zemlji i između njih. On jedini zna kada će smak svijeta biti i njemu ćete se svi vratiti. Oni kojima se oni pored njega klanjaju, neće moći da se za druge zauzimaju, moći će samo oni koji istinu priznaju, oni koji znaju. A ako ih zapitaš koji ih je stvorio, sigurno će reći Allah, pa kuda se onda odmeću? I tako mi poslanikovi riječi, gospodaru moj, ovo su zaista ljudi koji neće vjerovati. Ti se oprosti od njih i reci, ostajte u miru, da sigurno će oni zapamtiti. Dim, u ime Allaha, milostivog, samilosnog, ha, mi. Tako mi knjige jasne. Mi smo počeli da je u blagoslovljenoj noći objavljujemo i mi doista opominjemo, u kojoj se svaki mudri posao riješi po zapovjedi našoj. Mi smo Zaista, slali poslanike kao milost gospodara Tvoga, On u istinu sve čuje i sve zna. Gospodara nebesa i zemlje i onoga što između njih, ako čvrsto vjerujete, drugoga Boga osim njega nema. On život i smrt daje, gospodara vašeg i gospodara vaših predaka davnih, ali ovi sumnjaju i zabavljaju se. Zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim koji će ljude prekriti. Ovo je neizdržljiva patnja, gospodaru naš. Otkloni patnju od nas, mi ćemo sigurno vjerovati. A kako će oni pouku primiti, a već im je došao istiniti poslanik od koga oni glave okreću i govore poučeni, umno poremećeni. Mi ćemo patnju malo pomalo otklanjati, i vi ćete se sigurno u mnogobožačku vjeru vratiti, ali onoga dana kada ih svom silom zgrabimo, zbilja ćemo ih kazniti. Još davno prije njih mi smo faraonov narod u iskušenje stavili, kada im je bio došao plemeniti poslanik. Ispunite prema meni ono što ste dužni, o Allahovi robovi, jer ja sam vam poslanik pouzdani. I ne uzdižite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz očevidni. I ja se obraćam i svome i vašem gospodaru da me ne kamenujete, a ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite. I on pozva u pomoć gospodara svoga. Ovo je doista narod nevjernički. Izvedi noću robove moje, za vama će potjera poći i ostavi more nek miruje. Oni su vojska koja će zaista potopljena biti i koliko ostaviše bašća i izvora i njiva zasjani i dvorova divni i zadovoljstava koja su radosti provodili. Tako to bi i mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili. Ni nebo i ni zemlja nisu oplakivali i nisu pošteđeni bili. A sinove Israilove smo ponižavajuće patnje spasili od faraona. On je bio gord, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru prevršili i znajući kakvi su, između savremenika smo ih odabrali i neka znamenja pune očite blagodati smo im dali. A ovi doista govore, postoji samo naša prva smrt, mi nećemo biti oživljeni. Pretke naše nam dovedite ako je istina to što govorite. Da li su silniji oni ili narod tu ba i oni prije njega? njih smo uništili jer su nevjernici bili. Mi smo stvorili nebesa i zemlju i ono što između njih da bismo se igrali. Mi smo ih stvorili sa ciljem, ali većina ovih ne zna. Dan sudnji će svima njima rok određeni biti. Dan kada bližnji neće nimalo od koristi bližnjem biti i kada sami sebi neće moći pomoći. Moći će samo oni kojima se Allah smiluje, jer On je u istinu silan i milostiv. Drvo zakum, bit će hrana griješniku, u trbuhu će kao rastopljena kovina vreti, kao što voda kada ključa vri. Ščepajte ga i usred ognja odvucite, a zatim mu za kaznu na glavu vodu koja ključa izljevajte. Okušaj, ta ti si u istinu moćni i poštovani. Ovo je zaista ono u što ste sumnjali, a oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnom mjestu biti, usred bašća i izvora, u divu i kadif obučeni i jedni prema drugima. Eto, tako će biti. I mi ćemo ih hurijama krupnih očiju ženiti. U njima će moći bezbjedno koju hoće vrstu voća tražiti. U njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i on će ih patnje u ognju sačuvati. Blagodat će to od gospodara tvoga biti. To će zaista biti uspjeh veliki. A Kur'an smo učinili lahkim na jeziku tvome, da bi oni pouku primili. Zato čekaj i oni će čekati. Oni koji kleče. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ha, mi. Knjigu objavljuje Allah, silni i mudri. Na nebesima i na zemlji zaista postoje dokazi za one koji vjeruju. I stvaranje vas i životinja koje razasuo dokazi su za ljude koji su čvrsto ubjeđeni. I smjena noći i dana i kiša koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju nakon mrtvila njezina oživi i promjena vjetrova dokazi su za ljude koji imaju pameti. To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo, pa u koje će, ako ne u Allahove riječi i dokaze njegove onih vjerovati. Teško svakom lašcu, velikom griješniku. On čuje Allahove riječi kad mu se kazuju, pa opet ostaje ohol kao da ih ni čuo nije. Njemu patnju neizdržljivu na vijesti. A kad sazna za neke naše ajete, on im se ruga takve ponižavajuća patnja čeka. Pred njima je džehennem i ni od kakve koristi im neće biti ono što su stekli, ni kumiri koje su pored Allaha prihvatili, njih čeka muka golema. Ovaj Kur'an je prava uputa, a one koji ne vjeruju u dokaze gospodara svoga čeka patnja nesnosna. Allah vam daje da se morem koristite da bi lađe voljom njegovom po njemu plovile da biste mogli da tražite blagodati njegove i da biste bili zahvalni. I daje vam da se koristite onim što je na nebesima i onim što je na zemlji, sve je od njega. To su zaista pouke za ljude koji razmišljaju. Reci vjernicima da oproste onima koji ne očekuju Allahove dane, u kojima će On nagraditi ljude za ono što su radili. Onaj koji čini dobro, sebi ga čini, a onaj koji radi zlo, radi protiv sebe, a na kraju ćete se gospodaru svome vratiti. Sinovima Israilovim smo knjigu i vlast i vjerovjesništvo dali i lijepim jelima smo ih bili obskrbili i iznad svih naroda ih uzdigli. I jasne dokaze o vjeri smo im dali, a oni su se podvojili baš onda kad su do saznanja došli i to zbog neprijateljstva i međusobne zavisti. Gospodar tvoj će im na sudnjem danu sigurno presuditi u onome oko čega su se razišli. A tebi smo posli odredili da u vjeri ideš pravcem određenim. Zato ga slijedi i ne povodi se za strastima oni koji ne znaju. Jer te oni nikako ne mogu od Allahove kazne odbraniti. Nevjernici jedni druge štite, a Allah štiti one koji ga se boje i grijeha klone. Ovaj Kur'an je putokaz ljudima i uputstvo i milost onima koji čvrsto vjeruju. Misle li oni koji čine zla djela, da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da ćemo im život i smrt biti isti, kako loše rasuđuju. A Allah je nebesa i zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki čovjek bio nagrađen ili kažnjen prema onome što je zaslužio nikome neće biti učinjeno nažal. Reci ti meni, ko će uputiti onoga koji je strast svoju za Boga svoga uzeo? Onoga koga je Allah, znajući ga, u zabludi ostavio i sluh njegov, i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio. Ko će mu, ako neće Allah na pravi put ukazati, zašto se ne urazumite? Postoji samo život naš zemaljski, živimo i umiremo. Jedino nas vrijeme uništi, govore oni. A oni o tome baš ništa ne znaju. Oni samo nagađaju. A kad im se naši ajeti jasni kazaju, samo se ovim riječima izgovaraju. Pretke naše u život povratite, ako je istina to što govorite. Reci, Allah vam daje život, zatim će učiniti da poumirete, a poslije će vas na sudnjem danu sabrati, u to nema nikakve sumnje, ali većina ljudi ne zna. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji, a na dan kad nastupi čas oživljenja, oni koji su laži slijedili bit će izgubljeni. I vidjet ćeš sve narode kako na koljenima kleće, svaki narod bit će pozvan prema svojoj knjizi. Danas ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali. Ova knjiga naša ovama će samo istinu reći, jer smo naredili da se zapiše sve što ste radili. One koji su vjerovali i dobra djela činili, gospodar njihov će u džennet svoj uvesti. To će biti uspjeh očiti. A onima koji nisu vjerovali, zar vam ajeti moji nisu kazivani, ali vi ste se oholili i narod nevjerničkih postali. Kad se govorilo, Allahovo obećanje je zaista istina i u času življenja nema nimalo sumnje, vi ste govorili, mi ne znamo šta je čas oživljenja, mi samo zamišljamo, mi nismo ubijeđeni. I ukazat će im se gnusna djela njihova i sa svih strana će ih okružiti ono o čemu su se rugali. I reći će se, danas ćemo mi i vas zaboraviti, kao što ste vi zaboravili da ćete ovaj vaš dan doživjeti. Vatra će vam prebivalište biti i niko vam neće moći pomoći zato što ste se Allahovim riječima rugali i što vas je život na zemlji bio obmanuo, od toga dana ih iz džehennema niko neće izvući, niti će se od njih tražiti da odobrovolje Allaha. Pa neka je hvaljen Allah, gospodar nebesa i gospodar zemlje, gospodar svih svjetova. Njemu ponosi dika na nebesima i na zemlji. On je silniji i mudri. Istinu je rekao uzvišeni Allah.